աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագին ունկնդիրներ, սիրելի հարենակիցներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակ հաղորդման հերթական թողարկումն է։ Անցած մի քանի օրը հագեցած է եղել տարբեր աշխարհակղական զարգացումներով մեր օկուպացված տարածքներում Ադրբեջանի կողմից Արցախի զավթված տարածքներում հակառակորդը շարունակում է իրականացնել տարբեր տիպի ինֆրակառուցվածքային աշխատանքներ։ Այսպես Բերձորում մոտորապես 37%-ով պատրաստ է նոր օթանավակայանի կառուցումը։ Բնական է, որ սա չի լինելու օթանավակայան իր դասական իմաստով, ասինքն քաղաքացիական, այլ ծառայելու է զուտ ռազմական նպատակների։ Բազմաթիվ վերլուծաբաններ մտածում են, որ այսպիսի ենթակառուցվածք, ասինքն Բերձոր, Միջնավան, Ջրական, Պիզուլի մոտակայքերում նման ենթակառուցվածքները կօգտագործեն որպես ռազմական բազաներ օթուժի համար, միգուցե նաև անօթաչու թռչող սարքերի համար, որպիսի հետագայում ագրեսիվ գործողություններ իրականացնեն մասնավորապես Իրանի դեմ ասեմ, որ վերջի մի քանի օրերին հատկանշական հանդիպում տեղ ունեցավ այսպես կոչված Արեմտյան Ադրբեջանի համայնքի ներկայացիչները հանդիպեցին թուրքական երկրների խորհրդարանների մի խումբ ներկայացիչների հետ, որին մասնակցում էին Թուրքիայի, Ղազախստանի եւ Ղրղստանի խորհրդական խորհրդարանականները։ Հանդիպմանը քննարկվել են տարբեր հարցեր եւ ինչն է հատկանշական, Թուրքիան ներկայացնող գործիչը Ռեջեփ Շեկեր անունով շատ բարձր է գնահատել Արեմության Ադրբեջանի համայնքի դերակատարությունը եւ նշել, որ Թուրքիան լրիվությամբ կիսում է նրանց նպատակները վերադառնալ իրենց հայրենիք, ասել է թե ներկայիս Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Պարզ է, որ Արևմտյան Ադրբեջան ծրագրի յետևից բացի բուն Ադրբեջանից կանգնած է նաև Թուրքիան, ինչը ապացուցվում է այսպիսի հանդիպումներում հնչած գաղափարներով եւս։ Անցած մի քանի օրերին բարթացել է իրավիճակը Վրաստանում։ Թիֆլիսում մեծ բողոքի ակցիաներ տեղի ունեցան, տասնյակ մարդիկ ձերբակալված են, մասնակցում էին հազարավոր ցուցարարներ, եղել է առիթը այն, որ Վրաստանի խորհրդարանը առաջին ընթերցմամբ ընդունել է ուրեմն արտասահմանյան ազդեցության գործակալների մասին օրինագիծը, համաձայն որի բոլոր ոչ կառավարական կազմակերպությունները, լրատվամիջոցները եւ այլ տիպի կազմակերպություններ պետք է թափանցիկ ներկայացնեն ում կողմից են սնվում ինչ երկրներին եւ ինչ կազմակերպություններին նրանց տրամադրում ֆինանսական օգնություն եւ առհասարակ օգնում նրանց ֆինանսապես, տնտեսապես եւ այլ։ Սա իհարկե բերեց նրան, որ այդ գազམ་ակերպությունները կազմակերպեցին զանգվածային բողոքի ակցիաներ իհարկե շատերը ուզում են թաքցնեն եւ կարծում են որ նման թափանցիկություն պետք է լինի առաջին հերթին նաեւ այն երկրներում որոնք առերեսվում են արտաքին վտանգների, օրինակ մեր երկրում, ինչի՞ չի, պետք է մենք իմանանք ինչ քաղաքական կազմակերպություն, ինչ ոչ կառավարական կազմակերպություն որտեղից է ստանում իրենց ֆինանսավորումը, որտեղ հայտնի ասացված կա, ով փող է տալիս, նայել պատվիրում է երաժշտությունը։ Հետևաբար նման օրինագիծը շատ կարևոր է, բայց Վրաստանում հասկանալի է, որ ահագին երկրների շահերեն ներթափանցված այնտեղ եւ գազམ་ակերպից այսպիսի զանգվածային մեծ ցույց օրինակ նաեւ ԱՄՆ պետդեպարտամենտն է արձագանքել նշել որ Վրաստանը կառավարությունը պետք է վերանայի իր այդ մոտեցումը եւ նման օրինագիծ չընդունվի նույն գրեթե ոչով խոսես նաեւ եվրոխորհրդի արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Բորելը ասեն, որ իշխող ուժը Վրաստանի հայտարարեց, որ ընդհակարակը ամեն ինչ պետք է արի, որպեսզի այս օրինագիծը ընդունի եւ հասարակությունը իմանա ով ով է երկրում։ Անցած մի քանի օրերի ընթացքում բավական հետաքրքիր զարգացումներ տեղնուցան նաեւ Ուկրաինայի շուրջ։ Ռուսական բանակը շարունակում է իր հաջող գործողությունները, բայց միևնույն ժամանակ շատ հետաքրքիր մեկնաբանություններ եղան Ուկրաինայի ճգնաժամի մասին առհասարակ։ Այսպես Չինաստանի արտգործնախարար Ցինգանը հայտարարեց, որ ուկրաինական ճգնաժամը դա մի ողբերգություն է, որը կարելի էր թույլ չի տալ, կարելի է շրջանցել, բայց նա նաև դաս է, որը պետք է հաշվի առնել քաղաքական եւ պատմական նախադրյալների ներքո ամբողջովին։ Իսկ վերջերս նաև հետաքրքիր մի տեղեկություններ թափանցեց ցանցեր։ Պարզում է, որ ԱՄՆ-ն ֆինանսավորել է միլիարդավոր դոլարներ է ծախսել Աфghanստանում մի շարք հատուկ ջոկատայինների պատրաստման վրա, բայց այս հատուկ ջոկատայինները ըստ New York Times թերթի հայտնվել են Ուկրաինայում եւ պատերազմում է ռուսների կողմից Ուկրաինայի դեմ։ Հետաքրքրական զարգացում։ Վերջի մի քանի օրերին ռազմաքաղաքական ուժի ցուցադրություն տեղի ունեցավ Դեղինցովում ԱՄՆ-ն եւ Հարավային Կորեան միասին կազմակերպեցին լայնածավալ օթուժի ցուցադրում, որը կարելի է ասել ամենախոշորն է ռազմախաղերի վերջին մի քանի տարիների ընթացքում, այնտեղ մասնավորապես հայտնի B52 ռմբակոծիչներն են մասնակցել եւ սա կազմակերպիչները եւ ԱՄՆ-ն եւ Հարավային Կորեան չեն ཐակցնում, որ ուղղված է առաջին հերթին Չինաստանի դեմ։ Իսկ Իրանը վերջին օրերին եւս մի շատ հզոր զենք փորձարկեց եւ դրա մասին հայտարարեց հրապարակայնորեն, ուրեմն նրանք պատրաստել են մի հրթիռ, որը ի վիճակի է շատ մեծ ճշգրտությամբ խոցել շարժվող ցանկացած օբյեկտներ ծովում։ Նման բան Իրանը առաջին անգամ է ցուցադրում նման զենք, այն էլ բավականին երկար տարածության վրա, մոտ 1000 կիլոմետր հեռավորության վրա կարող է խոցել։ Սա իրոք մեծ առաջընթաց է Իրանի ռազմական արդյունաբերության համար։ Վերջի մի քանի օրերին հատկանշական հանդիպում տեղ ունեցավ նաև Քրդստանում։ Քրդստանի նախագահը Բարզանին հանդիպեց ԱՄՆ պաշտպանության նախարարի հետ։ Քրդստանը մենք գիտենք, որ թեպետ հանդիսանում է ինքնավար հանրապետություն Իրաքի կազմում, բայց իրականության մեջ նա գրեթե անկախ երկիր է եւ իր արտաքին քաղաքականությունը կառուցում է ինքը այնպես ինչպես որ հարկ է համարում։ Շատ բաներ պետք է մենք դիտարկենք, ինչի՞ չէ, սովորենք տարբեր երկրներից, որպեսզի կարողանանք նաև մեր շահերը պաշտպանել։ Այսպեսինն էին թանկագին բարեկամներ։ Վերջի օրերի զարգացումները, իսկ հաշվի առնելով որ այսօր մարտի 8-ն է, ես ուզում եմ նաև ջերմորեն շնորհավորել Հայաստանի, Սփյուռքի, Արցախի մեր բոլոր քույրերին եւ մաղթել նրանց տոկունություն եւ ամենայն բարին։ Ծանր պահեր ենք ապրում, բայց կանանց վրա հատուկ պատասխանատվություն է։ Աստված պահապան մեր երկրին, մնացեք բարով, կհանդիպենք։ Thank you